Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Dobar dan poštovani slušatelji, evo vas u još jednoj emisiji o civilnom društvu i savjetima građana Sektor 3. Današnji gost nam je Mario Protulipac, voditelj zelenog telefona Karlovačke županije i jedan od aktivista Karlovačke ekološke organizacije Ekopan. Bog pozdrav. Pozdrav. E, zašto smo se danas uopće našli ovdje? E, malo porazgovarati o cijeloj situaciji i radu zelenog telefona u Karlovcu, Karlovačkoj županiji šire, dakle na nacionalnom nivou, a sve nas je potaklo ova zadnji događaj i oko Karlovačke pivovare i sličnih incidenata koji se događaju širom Hrvatske. Koliko se to rješava općenito? Pa rješavaju se ovakvi incidenti vrlo često, evo konkretno ova pivovara nije bila na zelenom telefonu jer su udruge i prije reagirale, jel, odnosno građani su poslali poziv e, službi 112 koja je dalje obavještavala jel, ostali, zapravo i novinari se, se tu umiješali, tako da, da zeleni telefon o tome nije bio obavješten, međutim udruge su poduzele jel, sve korake koje su mislili da su potrebne u, tom slučaju, odnosno u slučaju pijovare. Za početak prvo predstavio općenito rad zelenog telefona kad je osnovan E, koliko je ljudi uključeno u rad zelenog telefona i cijela sistem mreže, kako to sve skupa funkcionira. Pa da, od nekakve osnovne informacije da je mreža zelenog telefona uspostavljena već, ima, znači 1999. godine, znači već 8 godina postoji. S tim da treba reći da se Karlovačka udruga PAN e, u cijeli projekt uključila među prvima. E, nije od samog početka, znači ne od 99. nego od 2000. godine e, i to prvo kao sekcija Skuca braća Radić ovdje u Karlovcu, jel, a zatim kao samostalna udruga od 2000. godine. Od početka smo ovdje, trenutno u mreži zelenih telefona ima 10 udruga, znači pokriven je, je kompletna Hrvatska za za slušatelje koji ne znaju točno o čem se radi, znači radi se o jednom telefonu e, koji služi kao servis građanima prilikom prijave i rješavanja bilo kakvih problema vezanih uz ekologiju. Znači područja koja su najčešća jel, e, u zelenom telefonu e, su uglavnom jel, divlja gradnja, otpad, promet, pa, zagađenje šuma, voda, zelenila, zraka, E, slično bilo. Ima i prijava vezanih u zaštitu životinja, iako se zapravo time ne, ne, ne bavimo, međutim normalno kad zaprimimo takav slučaj da ga pokušavamo e, i riješiti. Rego si za e, zeleni telefon u Karlovačkoj županiji vodi Ekopan. Tako, je, ekološko društvo PAN od početka, znači od 2000. godine uključeno u mrežu zelenih telefona Hrvatske. Znači sada kao trenutno jedna od deset udruga, s tim da su još dvije udruge pridružene članice, međutim još uvijek ne funkcioniraju u samom sustavu zelenog telefona. E, velim, pokriven je cijeli teritorij Hrvatske, znači kad građani nazovu taj jedinstveni broj, to je 062 123 456, znači vrlo lako pamtljiv telefon, e, automatski se znači prespajaju na, na u ured zelenog telefona koji se nalazi znači, e, na, njihovom, na njihovom prostoru. E, nažalost, evo, situacija je takva da, da svi gradovi veći u Hrvatskoj još uvijek nemaju dovoljno razvijen civilni sektor, nemaju ekološke udruge koje bi vodile zeleni telefon, pa pojedine udruge e, moraju pokrivati znači teritorij koji prirodno ajde ne pripada tom ne pripada znači tom području. Recimo konkretno slučaj sa Panom je da osim Karlovačke županije mi pokrivamo i Ličku Senjsku županiju, evo baš zadnjih desetak dana imamo više od 50% slučajeva prijavljenih upravo s područja ličko Senjske županije, konkretno iz Gospića, iz Karlobaga. Kako to rješavate fizički? što se tiče ovoga Gospića, Karlobaga? Pa isto kao i u Karlovcu, međutim projekt je jako dobro vođen od samog početka, mi imamo riješene i troškove i sve, tako da isto kao i na području samog grada Karlovca, odnosno Karlovačke županije, izlazimo na teren. Znači obavještavaju se sve nadležne službe, E, zatim se obavještavaju mediji, novinari, svi koji mogu pomoći u tom slučaju, građanske inicijative, udruge s područja jel, na kojima se događaju ekološki akcidenti i naravno na kraju se izlazi na teren, rade se zapisnici, slaže se u arhivu i na kraju jel, to sve ulazi u završni bilten zelenog telefona. E, na godišnjoj A možeš recimo opisati u praksi kako to funkcionira kad građani neki nazovu nebitno sada za stupanj, dakle ili nekakvu ono veličinu incidenta ili kako se rekao akcidenta? Pa obično građani ni ne znaju jel kom se treba javiti, ali to je najveći problem što je u Hrvatskoj taj sustav zaštite okoliša dosta kompleksan i, i, i dosta zamršen, ali građani zapravo ne znaju koja je inspekcija nadležna, e, da li su nadležni komunalni redari ili inspektori zaštite okoliša. Naj, velim, zato najjednostavnije da se nazove ured zelenog telefona. Nakon što primimo dojavu, ispunjavamo jedan standardni obrazac i onda dalje postupamo jel, po nekakvom protokolu. Znači, sami ocijenimo o kakvom se slučaju konkretno radi, da li se radi o zagađenju voda, da li se radi o otpadu, zatim se obještavaju znači, nekakve nadležne službe, komunalno redarstvo, pokušava se doznati što više nekakvih relevantnih informacija i dalje se znači u skladu s tim postupa. Jel? Uvijek od tih e, inspekcija tražimo i nekako, nekakvu povratnu informaciju, se najčešće građani koji su prijavili slučaj čak i ako žele ostati anonimni prilikom prijave, e, kasnije jave jel, raspituju se znači, šta je po tom pitanju riješeno kasnije. Kakav je odnos e, zelenog telefona, dakle Karlovačkog sa nadležnim službama, inspektorima, ministarstvima, institucijama dakle vezanima za svaki od navedenih problema. Koliko su oni spremni surađivati, koliko surađuju i jesu onako otvoreni prema vama? Spremni surađivati ne bi, ne bi, tako možete uopće formulirati pitanje, oni moraju surađivati jel, sa udrugama, na to ih obvezuju i zakoni i slično. Naravno, neki put ima više problema, neki put manje, ali ne možemo generalizirati. U principu imamo jako dobru suradnju sa ministarstvom, iako jel, njima treba i malo duže da, da nam e, daju povratnu informaciju na neki dopis, međutim sve što od njih tražimo jel, u, uredno i dobijemo. Bilo da se radi o nekakvoj stu, sumnjivoj studiji o utjecaju okoliša, kao što smo nedavno imali primjer sa gradnjom cinčare u, Gospiću. A u principu tako je, jel, teško je generalizirati. Postoje službe s kojima stvarno usko, svakodnevno surađujemo i to vrlo dobro, a postoje i oni jel, s kojima se treba malo više, da tako kažem, natezati jel, da bi dobili nekakav odgovor. A u biti ovo sam ti pitanje postavio zbog eh, tako nekakvo već sad ono poslovičnog kvara na komunikacijama između udruga i koje ispadnu zainteresiranije za brzo rješavanje nekog problema nego većina nadležnih službi koje su onako tak dosta birokratizirane organizacije kojima što si sam rekao za ministarstvo treba vremena da se pokrenu općenito. Pa je, evo, baš tako, velim, da se opet vratimo na tu pivovaru, mi smo se više puta pozivali na to, čak i u koordinaciji sa nekim drugim udrugama s područja Republike Hrvatske. To je jedan od, od aktualnih primjera kako zapravo taj sustav ne funkcionira, odnosno kako jel ne bi smio funkcionirati na području Hrvatske. Znači, bezbroj inspekcija sa bezbroj nekakvih nejasnih e, dvosmislenih propisa koje se mogu tumačiti jel, na licu mjesta, uvijek postoje nekakve ograde, i teško da bilo ko za tak, takve nekakve propuste zapravo može odgovarati. Jer uglavnom se onda sve svede jel, na nekakvu moralnu odgovornost ili političku odgovornost ili slično, ali da neko kazneno odgovara zbog propusta za koje bi se zapravo i trebalo kazneno odgovarati, to su vrlo, vrlo rijetki slučajevi. Znači, dobivate li informacije kad se prijavi nešto sad nadležno i već i od, određenoj instituciji, kako se rješava cijeli problem, je, se je li se riješi, kad se riješi u, dalje, kako dalje teče procedura. Pa je, uvijek dobivamo, i zapravo tražimo i dobivamo povratne informacije, jel velim, to, to od nas zahtijevaju i građani, u krajnjoj liniji treba ići su nama zbog naše nekakve statistike, znači vođenja mreže zelenog telefona, jel nije poanta sad da pošaljemo nekakav faks i da nikad na njega ne dobijemo odgovor, jel da nas nakon dva tjedna nazove građanim i mu kažemo da smo poslali faks, jel to može napraviti napraviti same ako zna kome ga treba poslati. Međutim, e, poanta cijelog, cijelog, cijele priče da se problemi moraju rješavati, jel, mi smo ti koji zapravo, ako negdje zapne, natjeravamo jel, nadležne službe da rade svoj posao za koji su plaćeni iz državnog proračuna. Oh, I just gotta keep insisting on baby. sure do swing. When it comes to kissing, I just got to keep insisting, oh daddy, you are the king. Baby, you've got me beat up and down, inside out. When the moon is shining bright, oh, you're the boss. You're the best of everything. You're a bee. You're a plum. You're a dove. You're a pearl. You're the best of everything. Oh, daddy, you're the man. Baby, you're my girl. When it comes to knowing which way the wind is blowing. Oh, baby, you sure are wise. And when it comes I'll be the boss. And tomorrow night, I'll be the boss. Kako je u Karlovcu, dakle, konkretno problema sa, sa gradskim otpadom, e, problem sa pilovarom, problem, mislim da ima divljih deponija po Kozjeći, Kako je ostala situacija u gradu što se tiče e, ekoloških incidenata i problematike? Pa da, uvjerljivo najviše prijava dolazi na otpad. Znači na, na razno razne ilegalne deponije, otpad koji se odbacuje u šumu. Je bilo je slučajeve kad smo pronašli nekako medicinski otpad bačen u, šumu kod Tomašnice. Izađemo na teren, poslikamo, napravimo kratak zapisnik i obavijestimo nadležne službe. Nema neke prevelike filozofije, ali uglavnom da se i na licu mjesta uvjerimo da li to stvarno odgovara onoj priči koji su nam jel, poslali građani nakon što su prijavljivali slučaj. Velim, tu, tu se zna dogoditi. Ja konkretno nisam imao takvih slučajeva, ali, ali jednostavno nekakvi loši susjedski odnosi to pa jedan susjed želi nuditi drugom pa jel, zove razne razne inspekcije, zapravo nema nikakvih povoda ni, ni razloga jel, da, za tako nešto tako da znači takve slučajeve automatski eliminiramo prilikom izlaska na teren. Posljednje vrijeme tako da nekako često su se uslijedili ekološki problemi počevši sa deponijom pa dalje sa, evo, sa konačno svojim nesretnom događajem u blizini Karlovačke pivovare. E, dosta su vam tu i ono mediji nekako sada na ruku. Izgleda se sada ekologija da više nije ona na nekakvim marginama interesa. Pa da evo to možemo reći za medije da s njima stvarno vrhunski surađujemo jer da su oni nekakva, možemo to tako reći, zadnja linija obrane, jel, nakon što propadnu svi ovi naši pokušaj rješavanju određenih problema, jel, onda se uvijek javljamo medijima, oni vrše pritisak i zapravo nam pomažu, jel, pri, prilikom, jel, rješavanja određenih problema. Što se tiče pivare, mislim da su oni zapravo odigrali ključnu, jel, u rješavanju, odnosno u, u, cijelom postupku, jel, da se taj problem na kraju riješi. Ja se nadam da će tako biti do kraja, znači da će se stvarno istjerati do kraja, jel, pravde, da će se pronaći kazniti krivci da će se nadoknaditi šteta. A smatraš li da su informacije koje građani dobivaju i od medija, ali i od ovih glavnih aktera, zagađivača, točne, ispravne ili su prekrivene? velom tajne? Pa ne, o transparentnost, odnosno netransparentnost poslovanja i određenih, znači i, i komercijalnog sektora, ali nekakvih državnih institucija nam zapravo radi dosta velikih problema. Jel, evo, konkretno mislim, nedavno se sad kad, velim, opet da se stalno se vraćamo na tu pivovar, ona je nam nekako sad najsvjetliji, najsvježiji primjer. Konkretno, evo, navodno da je na pro, prostoru Karlovačke županije u posljednjih pet godina se dogodilo 35 većih ekoloških akcidenata. Mi smo neki dan E, razgovarali neformalno ljudi koji još rade uz mene u e, sklopu projekta zelenog telefona, mi se nismo mogli sjetiti niti deset njih. Znači zapravo u statistici se pojavljuju neki podaci za koje građani uopće ne znaju, kako su se rješavali, kada su se dogodili i takve nekakve stvari. A još veći problemi od toga, znači od te, e, tog lošeg sistema informiranja e, su zapravo crne brojke. Jel? Znači na tom prostoru zagađenja okoliša, odnosno konkretno kad gledamo statistiku unutar kaznenog prava, ta tamna brojka ekoloških akcidenta koji se događaju je zapravo najveća. Šta to znači konkretno? Znači to su slučajevi koji se de facto dogode, ali oni nikad ne izbiju na vidjelo. Jel? Znači ili se prikriju, e, ispusti se nekakva tekućina u kupu jer ona se u međuvremenu raziđe, dođe do nekakvog sitnijeg pomora ribe, niko, niko to zapravo niti ne zamijeti, a zapravo se dogodilo jer očigledno kazneno djelo. Velim, na području zaštite okoliša postoje stvarno jako, jako puno takvih situacija. I, onda, I onda velim, kad i dođe do situacije da se stvarno otkrije, da se nešto dogodilo i kad se pokrene cijela priča i postupak i sve, onda zapravo za to niko niko ne zna. Jel? a osim ako novinari ne, ne iščeprkaju cijelu priču prije toga. A misliš da postoji tu neka ono i politička, političko-ekonomska pozadina cijele te priče? Pa vrlo lako moguće, međutim jel, to je možda, možda i malo preteška riječ ili optužba. Ja mislim da se prvenstveno radi jel, čisto o nekoj netransparentnosti zbog, pa ne znam, možda nemara ili ljenosti ili nerazumijevanja problematike. Znači nije sve jedno, jel čak i ako evo, pri, za primjer županijski ekostožer primi nekakvu prijavu inspekcije doista rije teži slučaj počinitelj bude kažnjen. Nije isto da ako cijela ta priča, priča prođe u nekakvoj mraku što se tiče javnosti, znači da niko u javnosti za to sazna ili ako se znači, cijeli slučaj transparentno iznese i pred novinare i pred javnost putem nekakvih publikacija službenih ili na bilo koji drugi način. Je li je to čisto jel, nekakva, nekakva teorija i specijalne generalne prevencije u ovom slučaju? Nije li sumnjivo da e, u biti ti najveći zagađivači koji su, ono, zna se da su povezani, da su donatori i u gradu i u županiji i da se redovito događa to da se akcidenti vezani za, za takve zagađivače negdje onako prekriju, da se zaborave, da, da se ono zataškaju. Pa je sigurno da je sumnjiv, jer kad sam pojedine lokalne tjedne novine napišu o cijelom slučaju pivare gdje jedan čovjek, evo nažalost sad saznemo i smrtno stradao, jel, izađe jedna sterilna priča u kojoj se glavni krivac zapravo uopće ne spominje, a na sljedećoj strani izlazi reklama, znači na cijeloj toj stranici od istog tog zagađivača, normalno da cijela priča dobiva jedan sasvim, sasvim drugi kontekst. Tako da vjerujem da postoji tih slučajeva. E, međutim, tu postoji druga strana priče, znači ja vjerujem da niti mediji ne bi na državnoj razini ovoliko zagrizli za cijelu priču da se ne radi o Karlovačkoj pivovari. Znači, s jedne strane imamo jednu veliku instituciju gospodarsku koja koristi jel, milijone u marketinga, nije u stanju napraviti adekvatan sustav za, za rješavanje tog problema e, ugljičnog dioksida. S druge strane pak, znači od njih javnost na neki način i očekuje budući da, da su tvrtka koja posluje s profitom i u sklopu su jedne, jedne velike E, gospodarski pivarski, pivarski konglomeracije El Heinekena, znači od njih javnost očekuje da njihovo poslovanje bude u potpunosti transparentno, da, da, se, da se radi na nekakvom e, zbližavanju sa društvenom okolinom, jel bilo po pitanju financiranja nekakvih kulturnih projekata, sportskih, pa i ovakvih stvari jel, koje su zapravo osnovne, znači da se riješi taj sustav odvodnje, tehnoloških voda, plinova i sl. A postoji situacija jel, kada su zagađivači tvrtke koje koje možemo reći jedva krpaju kraj s krajem, znači za koje bi nekakve, nekakvo ulaganje u pročišćivače, u takve slične stvari iziskivala jel, ogromne ogromna, to, bi im zapravo predstavilo nekakva ogromna ulaganja i prema njima možemo tako reći i naše zakonodavstvo inspekcije možemo i čak i javnosti malo gledaju kroz prste dok se ne dogodi ovakva nekakva situacija. Imaš možda informacije još nekim e, drugim industrijskim zagađivačima u Karolcu, prvenstveno u Karolcu, odno Karlovačkoj županiji, koji su tako, e, koje je važno spomenuti. Pa mislim da svaka firma u Karolcu koja ispušta tehnološke vode je industrijski zagađivač. Problem je samo što što je naše zakonodavstvo po tom pitanju prilično tolerantno, jel pa pa se recimo dopušta da se te tehnološke vode izljevaju u kanalizaciju. Međutim, ali ako znamo da Karlovac nema riješen taj kolektor za tretiranje otpadnih voda, zapravo ta kanalizacija je samo nekako posredstvo. Te, te, te će tehnološke vode opet završiti jel, u rijekama, samo jel će, da se slikovito izrazim, duže putovati kroz cijevi. <clears throat> Svaka firma u Karlovcu koja koji ispušta tehnološke vode je sigurno zagađivač. Problemu, mislim da se prema tom problemu još uvijek malo previše nonšalantno ponašamo jer velim pridruživanje Hrvatske Europske unije se bliži i nećemo se moći dugo švercati pod navodnicima. Imate li kakve e, konkretne kontakte sa kolegama iz zapadne Europe koji se bave dakle sa sličnim stvarima, zaštitom okoliša u svojim lokalnim sredinama? A imamo uglavnom muči isti problemi koji i nas, jel samo je jedino što se tu postavljaju nekakvi omjeri, e, omjeri znači državnog zakonodavstva, transparentnog e, poslovnog odnosa i funkcioniranja znači samog sustava zaštite okoliša od inspekcijskog nadzora i sl se. Mislim, ima problema, jel? Svakdje se događaju ekološke nesreće, čak i u onim zemljama i onim tvrtkama koje stvarno imaju na najvišem nivou i na najvišoj razini riješene ovakva pitanja. Samo velim, problem je kad se tako nešto dogodi da se doista onda odgovara za počinjenu štetu, ukoliko, znači da li bez obzira na to da li ona namjerna ili se dogodi nekako slučajno iz nehaja ili čisto zbog nekakve pogreške, ljudskog faktora i slično. I još jedna stvar je znači ta transparentnost prema okolini, znači da javnost bude pravodobno informirana, da sve službe budu funkcionirale na nekakvom nivou koji se od tih službi stvarno i, i, zahtjeva. To, to su čisto nekakvi omjeri, znači velim, nijedna zemlja nije cijepljena od ekološke akcidenata. Možemo prilike reći kakva bi bila procedura u nekoj Europskoj zemlji da se dogodi ovako nešto slično kao u Karlovačkoj pivovari? Ja se to ne mogu baš konkretno govoriti, ali to pitanje, ali svaka zemlja ima drugačije posložen taj inspekcijski sustav i znači sustav akcije. Ja. sam postaviti pitanje zato što sam vas čuo danas na radiju. Ko prvo u Belgiji, Nizozemskoj se ovo ne bi moglo ni dogoditi. Zato što bi već inspektori unaprijed odradili. A dobro, ne bi se možda dogodilo to što se kod nas je dogodilo, da, da je CO2 bio spojen direktno na nekakav odvod u lokalni potok, jel vjerojatno te, te cijevi bile posložene kako se spada, jel išli bi u nekakav sustav pročišćavanja i slično, ali moglo se dogoditi nešto drugo, jel moglo se stvarno dogoditi ovo što, za što je inspektorica zaštite okoliša tvrdila da se u pivovari dogodilo, to je da se prilikom pretakanja e, ispustila određena količina amonijaka, jel slučajno iz cijevi, ili može se dogoditi stvari stvarno da pukne nekakav cijev, velim, to nisu stvari koje, koje su nemoguće bilo gdje. Ok, sad bi mogli malo zasvirati u stvari pa ćemo onda nastaviti ovo prema kraju. rail. You got me in a sway, and I want to swing you down. Ok, evo nas ponovo. Danas nam je gost Mario Protulipa, iz zelenog telefona Karlovačke županije prvom dijelu smo razgovarali malo o općenito o zelenom telefonu, pa o ovoj aktualnoj problematici oko Karlovačke pivovare i ostalih zagađivača u Karlovcu. Evo sada kako idemo prema kraju, interesira me i budućnost e, zelenog telefona, kako će se to dalje razvijati. Pa postoji jedan konkretan projekt jel, koji se zove e, osnaživanje mreže zelenih telefona. Tim projektom se bavi udruga Zelena Istra, znači a uključuje jel, svih ovih deset udruga koje koje sudjeluju unutar projekta zelenog telefona. Nekakvi ciljevi su da se radi znači, na istraživanju europskih standarda u gospodaranju različitim vrstama otpada i, i na nekakvim dobrim primjerima iz prakse, o čemu bi se pravovremeno i na, na nekakav jel, transparentan način informirala javnost. E, ti rezultati znači, istraživanja su objavljeni na web stranicama, građanima su dostupni na stranicama www.ekologija.hr koji su aktivne od rujna, znači aktivirao ih je zeleni forum kao mreža e, udruga za zaštitu okoliša u Hrvatskoj. Prema tom projektu bi svaka udruga sudionica u projektu, znači uključujući ekološko društvo PAN, preuzela ulogu infopunkta za pružanje informacija o zbrinjavanju gospodarenja, e, gospodarenju otpadom. Znači ne bi služili samo kao servis građanima u sklopu prijave slučaja i rješavanja slučaja znači, zelenog telefona, nego bi se konkretno bavili i pruženjem informacija vezanim uz zbrinjavanje otpada. Ekološko društvo plan inače i radi, na tome već duže niz godina imali smo par projekata od kojih je ovaj zadnji bio vezan uz kompostiranje i mislim da ćemo i ove godine nastaviti jel, sa, sa kompostiranjem, odnosno s educiranjem građana oko znači, pravilnog zbrinjavanja organskog otpada. A kakav je interes građana za uključivanje u konkretne akcije? Ono čuli smo dakle tu i tamo se građani se javljaju telefonima, prijavljuju neke probleme koje vide u svom susjedstvu, a za, znači za konkretno uključivanje u, kao volontera? Pa ovako, što se volontera tiče, mi e, ih uglavnom koristimo i odaziv je e, vrlo dobar prilikom e, nekakvih konkretnih akcija koje se uglavnom odnose ili na čišćenje nekih divljih deponija ili sličnih stvari. E, ono što bi tu posebno istaknuo što je možda bitno je to da smo povezani sa Karlovačkom tehnološkom kemijskom školom, jeli, da jedna njihova grupa ekoloških tehničara svakodnevno dolazi kod nas na praksu, znači u sklopu ovog projekta Zeleni telefon gdje zajedno sa nama e, rješavaju slučajeve, ispunjavaju obrazce, shladavaju općenito, znači tu cijeli taj sustav koji je vezan uz, akcije prilikom nekakvih ekoloških akcidenata. Aha, znači ono mladi praktikanti, budući aktivisti. Pa ja se nadam, jer uvijek se dogodi da iz, iz jedne grupe od 20-30 učenika nekoliko ih zaista ostane nakon što završe srednju školu aktivnih u ekološkom društvu PAN ili u bilo koje karlovačkoj drugoj ekološkoj udruzi, jel, zapravo dolazi na isto. A vi ste prošle godine bili dosta aktivni i oko organizacije proslave Dana planeta Zemlja. To se sjećam još dok je dok eh, je Ekopan funkcionirao kao eh, sekcija skuca braća Radić? E, ekološko društvo Pan od početka, znači još kao što se rekao dok smo bili samo sekcija, eh, skuca braća Radić smo radili na obilježavanju dana planeta Zemlje. Na različite načine, organizirali smo koncerte, radili smo nekakav prigodni propagandni materijal, prošle godine smo se isto uključili, a vjerujem da ćemo jel, taj kontinuitet zadržati i ove godine. Već imamo nekakvih konkretnih ideja, imat ćemo nekakve info punktove po gradu, planira se napraviti, odnosno nastaviti onaj naš projekt buvljaka jel, koji smo lani započeli, znači gdje građani mogu zamjenjivati nekakvu second hand robu i velim, bit će još dosta toga, međutim o tome možda nekakvom drugom prilikom, jer ima tu još dosta detalja, tako da velim, bit će sigurno prilike da građane detaljno upoznamo sa ovogodišnjim planom obilježavanja Dana planete Zemlje. Vaše klubske prostorije su u Centru za mlade na Gazi, a znači tamo organizirate neke sastanke ili... E, da, tako je, mi se zahvaljujemo i udruzi domaći i, Karlovačkoj tehnološkoj kemijskoj školi na, na ustupanju prostora jer stvarno nam to puno znači cijela udruga dobiva mnogo i na ozbiljnosti ali riješen nam je jedan veliki problem znači i okupljanja koje smo s kojim smo prije toga imali velikih problema dok smo djelovali u razno raznim prostorima u Karlovci snalazili se. Velim, ovako je puno jednostavnije. Jel. Nedavno smo imali godišnju skupštinu jel, koju smo držali u prostorijama domaćih jel, e, koji nam oni daju, odnosno ustupaju jel, na korištenje. Tako da što se toga tiče, jel, stvarno smo riješili veliki dio problema u funkcioniranju jedne udruge. Evo, može samo još reći kako se financira organizacija. To, je to na početku smo u stvari preskočili taj dio. E, ako ništa drugo, bitan je za samo funkcioniranje organizacije. Pa da, točno, ali evo, ekološko društvo PANSE se sada financira isključivo od projekata. Znači, tu, tu su e, do sada bili Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvo kulture, AED, zatim Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i još par tako donatora jel, i, sponzora. E, nekakav konačni cilj, odnosno naš cilj je da dobar dio djelatnosti uspijamo financirati znači iz jednog, iz jednog razvijenog sustava samofinanciranja u udruge. Znači upravo radimo na tome, radimo na tom da, da ne ovisimo o tome da li će nam nekakav donator odobriti e, financiranje projekta ili neće, već da ćemo imati znači, nekakva vlastita sredstva udruge s kojima ćemo moći provoditi svoje akcije. Znači time bi postigli nekakvu potpunu financijsku i organizacijsku neovisnost. A kad razmišljali moguće da uđete u budžet grada s obzirom da je vaš rad hvale vrijedan i važan za općenitu zajednicu? Pa sigurno, ne samo grada Karlovca nego i Županija, u konkretno taj zeleni telefon je nekako idealni, idealan projekt zapravo da postigne, jer e, dugoročnost e, dokazano je kroz ovih 8 godina koliko funkcionira, da ima smisla i da je zaista hvale vrijedan projekt, e, tako da vjerujem da će i grad i Županija naći u budućnosti sluha, jel, pa da možda i na taj način način pokušamo riješiti barem znači, dio problema e, dugoročnog funkcioniranja zelenog telefona. Ok, puno ti hvala, ali imaš možda još nešto za reći za slušateljima Hrvatskog radio Karlovca? Pozivam znači još jednom građane Karlovca, Karlovačke županije, ukoliko nećete na bilo kakav ekološki problem, problem u zaštiti okoliša i prirode, možete slobodno nazvati 062 123456. Imamo konstantno rješena dežurstva u vremenu od 9 e, do 15 sati, znači svakim radnim danom, u vremenu, odnosno u nekom drugom vremenu možete ostaviti poruku na, na našoj sekretari. Uskoro bi trebao krenuti, krenuti naše internet stranice koje će također imati e, predviđen obrazac jel, za ispunjavanje problema vezanih uz prijave zelenog telefona. Toliko je tome, puno hvala. Hvala tebi, ja vjerujem da ćemo se sljedeći put naći da bez ovakve aktualne problematike kao što je sada bila ovih zadnjih mjesec dana. Lijep pozdrav, čujemo se. highway that's the best. Or get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Or get your kicks on Route 66. Go through St. Louis, Chaplin, Missouri. Oklahoma City looking mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Boston, Reno, San Bernardino. You get hip to this timely tip when you make that California trip. Get your kicks on Route 66.